Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Քրիստոս հա- ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում։ Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ Ղուկասի ավետարան։ Բարեկամներ Քրիստոսի հարության խորհրդի շուրջ է մեր զրույցը Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հետ։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված բաբա։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Ամեն։ Սրբազան հայրաքելական եկեղեցին հանդիսավորապես նշում է տարվա ամենամեծ թերևս տոնը Քրիստոսի հարության տոնը, որովհետև ինչքան էլ Սուրբ Ծննդյան տոնը սիրելի է, բոլորիս հույսը հարությունն է։ Որն է հարության խորհուրդը։ Արդեն իսկ հարություն բառը մեզ տանում է դեպի հավիտենականություն։ Արդեն հարություն ասելով մենք հասկանում ենք ģերմարտկային ինչ որ մի հասկացողություն Եթե մենք հարության տոնն ենք տոնում, կնշանակի մի հասկացողությունը, որը գտնում է աստվածային ոլորտում։ Եվ ինչպես առաքյալն է ասում, կամ Սուրբ Գիրքն է ասում, եթե մենք չենք հավատում Քրիստոսի հարությանը, ուրեմն քրիստոնեությունը գոյություն չունի։ Այսինքն ամենից կարևոր բաղադրիչը, ամենից կարևոր մեխը, որ խփված է ահա այդ քրիստոնեության մեջ, որը ծրագրավորված էր, որը նախապես Աստծո նախախնամության մեջ էր եւ Տիրո կրոջ մարդեղությունը, ծնունդը եւ ամբողջ այն քարոզարշավը, որ ինքը կատարեց երկրի վրա մարդկանց դաստիարակելու, մարդկանց նոր վարդապետությունը ուսուցանելու եւ ինչու չէ նաեւ առակներով բացատրելու ճշմարտությունը, որը քողարկված էր, բայց մարդիկ շփվում էին այդ ամենի հետ։ Այդուհանդերձ եկավ հասավ նրան, որ ինքնակամ, ինչպես ընդունված է ասել, ոչ միշտ է որ հաղթանակի դափնեպսակը դրվում է մարդու գլխին, նաեւ вообще կրելով, զգալով, որ դրանից հետո ինքը հաղթելու է, դա նսեմացնող երևույթ չէ աստվածային ծրագրերի, սա զուտ մարդկանց աչքերին թված, որ իրենք ծաղրում են, այսպես կոչյալ Իսրայելի թակավորին թքում էին, ծաղրում էին, ծեծում էին, նաև արհամարում էին եւ հետևանքը եղավ այն, որ բոլորը մնացին ապշած, որևէտեղ տեղի ունեցավ այն ինչ որ նախատեսված էր, այն ինչ որ ծրագրավորված էր, որ պիտի տեղի ունենար Ոստի Քրիստոսի հրաշափար հարությունը մարդկանց կարծես թե բերեց հասցրեց դրախտային երանական այն վիճակի մեջ, որ Աստված մարդու ստեղծեց Ադամին եւ Եվային եւ դրեց դրախտի մեջ, ցույց տալու, որ ահա երջանկությունը, որտեղ դուք պետք է երջանիկ ապրեք, աճեք եւ բազմանաք։ Ա Քրիստոս եկավ ցույց տալու դժոխ կավիրելով, չարի դեմ լույսը բերելով աշխարհ եւ ցույց տվեց դրախտային կյանքը, որ մարդիկ եթե հավատան հարությանը, կապրեն դրախտում։ Այսինքն մենք նորից վերադառնում ենք արարչագործություն եւ առարչագործության հիմքում դրված աստվածային պարգևը շնորը մարդուն Քրիստոսով նորից վերականգնվում է, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը ասում է. այն ինչ որ չկատարեց Ադամը, կատարեց երկրորդ Ադամը։ Ոստի հարությունը ամենասիրված եւ կարեւորագույն տոննա քրիստոնյաների համար, որով մենք ապրում ենք, որպեսզի արժանանանք այդ փրկությանը, այդ հարությանը։ Սրբազան Աստծո ծրագիրը փրկչական է, փրկagorցական է։ Աստված փրկության համար է մարդ մարդու փրկության համար է գործում, հոգում, մտածում եւ իր միակ որդուն մարդուն փրկելու համար, մարդուն փրկագնելու համար ուղարկեց աշխարհ։ Բայց արդյոք Քրիստոսի աշխարհ գալը միակ տարբերակներ, միակ ուղիներ եւ արդյոք դա ամենանպատակայինն էր մարդուն փրկելու համար։ Քրիստոսի աշխարհ գալուց հետո, ֆիզիկական, մարմնացյալ աշխարհ գալուց հետո մարդկության մեջ որևէ բան փոխվեց, մեղքը տեղի տվեց արդյոք։ Անշուշտ անգամ Քրիստոս, երբ որ նոր կտակարան ընթերցում ենք, կա այսպիսի մի առակ պատմություն, որ Քրիստոս պատմում է իր տնտեսությունը թողնում է վարսկաններին եւ ինքը գնում հերոյ երկիր, որպեսզի երբ որ հասունանա բերքը, ինքը կգա այդ համապատասխան բերքը կտանի։ Մարդիկ է ուղարկում, տարբեր մարդկանց է ուղարկում, վերջը վերջո բոլորին սպանում են եւ վերջը իր ворթուն է ուղարկում։ Կարճ պատմված առակի միջոցով ամբողջ քրիստոնեությունը պատմեց ինքը առակի միջոցով։ Մենք տեսնում ենք ամբողջ սուրբ գիրքը, որ շատ մարդկանց է ուղարկել, սկսած մարգարեներից, օրենսուցներից, ամեն մարդու ուղարկել է, միջև հասել են մարգարեներ, միջև համապատասխան մարդիկ։ Առաքյալներ արդեն եւ ասել, որ դրանով մեղքը վերանում է երկրի վրա, ոչ, դրանով Քրիստոս ճանապարհը ցույց տվեց, որ եթե դու մեղք ես գործում, որը ընդունակ է մարդու գործելու, որտեղ մարդը ինքը կատարյալ չէ եւ պիտի մեղք գործի, բայց մեղք գործելու եւ մեղքից դուրս գալու ճանապարհը ցույց տվեց։ Եվ սա է որ բանալին է, որ ամենակարևոր մասն է քրիստոնեության, եւ որ մարդ քաջություն է ունենում, եթե դա դիտարկեն որպես քաջություն, ապաշխարանքը, խոստովանել քո մեղքը, ասել դու ինչ ես արել։ Դա իրապես քաջություն է եւ քրիստոնեությունը ցույց է տալիս ճանապարհը, ինչպես խոնարհվես, ինչպես արտահայտվես, ինչպես մեղքերը դուրս հանես եւ մաքրված հաղորդակից դառնաս մարմնի եւ արյանը նոր դու կարող ես քեզ վերագրել, որ դու ահա այդ ահը դու մակրագործվել ես։ Անշուշտ կյանքը այնպեսին է, որ դու եւ ջղայնանում ես, մեղքեր ես գործում եւ տարբեր զգայարաններով։ Ոչ թե վերացել է երկրի վրա մեղքը, այլ մեղքի քրկագործության մեղքի դուրս գալու ճանապարհը Քրիստոս ինքը ցույց տվեց։ Ես սա է քրիստոնեության ամենաճշմարիտ ճանապարհը եւ ձևը, որ եկեղեցին պիտի ապաշխարության կարգի ճանապարհով ցույց տա, որ մարդիկ պետք է դուրս գան այդ մեղքից եւ հասնեն քրիստոնեության լույսին։ Ազան, կարծես թե մինչև Քրիստոսի ծնունդը եւ հարությունը սրբեր չկային երկրի վրա։ Սրբությունը մարդու սրբությունը իհայտ եկավ Քրիստոսից հետո։ Դա այդպես է, մենք չենք կարող ասել, որ մարգարենները սրբեր էին։ Աշխ քրիստոնեության մուտքից հետո տարբեր շեշտադրում դրվեց սրբակենցաղության վրա, բայց Քավլիցի ամբողջ մեր պատմության մեջ սրբակենցաղ այնպիսի մարդիկ կային եւ ինչու՞ չէ նաեւ հարությունի դեպքերից հետո ասում ենք, որ թեև նրանք մկրտված չեն, բայց նրանք նույնպես հարություն պիտի առնեն, որովհետև արդար մարդիկ էին։ Նույն նոյը, ինչ ասում ասում, արդար նոյը, որի ինչ արեց, փրկեց ընտանիքով մարդկությունը։ Կամ հոբը։ Հոբը, բոլորն էլ կային, եւ մեր ազգի, ասենք հայկ նահապետը, որը հիմնադրեց մեր պետականությունը, որ Աստված նրա մեջ դրեց այդ իմաստությունը, եւ հայկը այն անձանցից է, որ քրիստոնեությունից առաջ ամենաարթա քրիստոնյանն էր ամենաբարեպաշտ քրիստոնյաներ, եթե այդպես դիտարկենք։ Եվ միանշանակ որ սրբեր կային։ Սրբազան Քրիստոս մարմնացավ եւ հացում ենք, որ նա ապրեց մարդկային ամեն մի էություն։ Խաղցեց, սիրեց, տարապեց, աշխատեց, նույնիսկ ասում են նա հյուսն է աշխատել։ Նույնիսկ ջղայնացավ, եթե հիշենք, աղավնավաճառներին հենց տաճարի մեջ շրջեց այդ սեղանները եւ այսպես շարունակ։ Արդյոք դա մար մարդու ապրածն է, ինչ որ մարդը, սորական մարդը, աստծո կերպարով եւ նմանությամբ եւ պատկերով ստեղծված մարդն է։ Դա արդյոք նույնն է, նույն ապրումներն էին, ինչ որ մարդը եւ նույն ապրումներն էին, ինչ որ մարմնացյալ Քրիստոս։ Դե մենք ասում ենք աստվածաբանությունը ասում է կատարյալ մարդ եւ կատարյալ Աստված։ Եթե կատարյալ ենք ասում, կնշանակի ստեղծած մարդն է, Ադամի կերպարանքն է։ Միս, արյուն, ոսկոր, ցավ, արտասուք, աղոտ, կեցվածք, ինչ չէ նաև ուրախություն, ժպիտ եւ նաև այն ամենը, ինչ որ կատարեց 33 տարիների ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք, որ ինքը իր այս մարդացիալ, կատարյալ մարդացիալ մարմնով ինքը ցույց է տալիս մարդու, որ դու էլ կարող ես այսպես լինել։ Մարդ արարած։ Դու էլ կարող ես նմանվել ինձ, որ ես քեզ նմանվեցի։ Դու ես նմանվես եւ կատարես այս նույն պարտականությունները, որ դրված է բարը։ Չկա դժվար բան, եթե այդ խաչ 5 տարելա, դու էլ կարաս տանես այդ խաչը։ Եթե այդ նեղ անցքով անցելա, դու էլ կարաս անցնես։ Այսինքն դա քեզ ցույց է տվել։ Ինքը կարար լուրի ուրիշ մարմնով գար երկիր, բայց ինքը քեզ ցույց է տալիս, որ Ադամ կամ այսինչ կամ այն դու կարող ես նույն այս ճանապարհով անցնել, քրտին բան չկա։ Այն նույն միսն ու արյունն է, որ մտրակի տակ խփում են արյունահոսում, ցավ է պատճառում։ Նույնն էլ դու կարող ես այդ ցավը տանել, բայց ներել նաև։ Սրբազան, այսինքն մարդը համարձակորեն իրավունք ունի հետևել Հիսուս Քրիստոսին եւ նմանվել նրան, որովհետեւ մարդը շատ հաճախ նաեւ նեղմիտ է, մտածում է, որ ինչպես համարձակվել նմանվել կամ գործել Քրիստոսին համարժեք, Քրիստոսի հետագծով, բայց իրականում փաստորեն ճիշտը դա է։ Նայեք Ստեփանոսին, քարկոծում են ինքը ասում են ներեիք Ստեփանոսն էլ մի սարուն էր, մարդ էր ուրիշ սրբերը նույնպես այդ վիճակի մեջ են այսինքն կրակի մեջ երիտասարդները վառվում են բայց ահում են պահպանում են իրենք սամոս են ասում եւ ուրիշ բոլոր մեր սրբերը մեր հայազգի սրբերը մեր տղաները որ նահատակվեցին ինչա չէին կարող հետ նահանջել բայց մարդիկ կատարեցին ինչե վերջ իրենց պարտականությունը հանուն իր ընկերոջը հանուն հայրենիքին սա նույնպես սրբա դասման արժանացած անձինք են չէ մարտիրոսվել են մարդիկ գաղափարի հավատքի եւ սա միանշանակ ճշմարտ ճշմարտություն է, որ ինչքան դու աղոթքով, ապրելակերպով, կենցաղով դու հետևես Քրիստոսի գաղափարներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, այնքան քո մարմինը, ինչպես սպորտի մեջ, կզարգանա քո մարմինը եւ պատրաստ կլինի բոլոր տեսակի արհավիրքներին։ Սա միանշանակ ճշմարտություն է։ Սրբազան եւ այս մեծ քրիստոնեական ամենամեծ տաղավար տոնի կապակցությամբ ձեր օրնանքի խոսքը մեր հայրենակիցներին եւ ոչ միայն ամեն տարի մենք նորովի զգեստավորվում ենք Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնով ամեն տարի երբ որ օրացույցի մեջ նշված է Սուրբ Հարություն, մենք լիարժեք մեր մտածելակերպը, մեր մտածումները փոխվում են, որովհետև դրան աջորդել էր համապատասխան մի ժամանակահատված, որ մարդիկ պարտականություններ են կատարել, սпасելու Քրիստոսի հրաշափար հարության, բախքի շրջան են անցել Բայց եստեղ ուզում եմ անդրադառնալ մի կարևոր հանգամանքի, որ քրիստոնեությունը մի ճշմարտություն է, մի կրոն է, որ մեր ժողովուրդը ինչու այդպես արագ ընկալեց, ընդունեց այդ լույսը։ Մենք ունենք հիմք, որ այդ հիմքի վրա դրված եղել ամբողջ ճշմարտությունը։ Մենք ունենք ընտանիք, մենք ունենք պետականություն, մենք ունենք եկեղեցի մեր ժողովուրդը, ասում ենք, հոգևոր ժողովուրդ է, եւ մեր ժողովրդի հետ կապված կարևոր իրադարձություններ են եղել, որոնք կոչվում են ուխտ որ մեր ազգը ուխտ է արել Աստծո հետ եւ հավատարիմ լինելու պարագայում է որ մենք կարողանում ենք զարգանալ հզորանալ Առաջի ուխտը ընտանիքի ուխտն է, որ ձևավորվեց Արարատ լեռան գագաթին, երբ որ Նոյի իջավ տապանից։ Դրեց զոհասեղանը, փարտ տվեց Աստծուն, երկրակամարի վրա երևաց ծիածանը եւ դրախտային նույն օրհնությունը Նոյը տվեց իր զավակներին աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը։ Եվ սա առաջի ընտանիքի ուխտն է, որ Արարատյան դաշտավայրում տեղի ունեցավ Քրիստոսից առաջ։ Այսինքն ընտանիք ընտանիք հասկացողությունը մեզ համար շատ կարևոր է եւ շատ ընկալելի եւ սուրբ ենք ասում ընտանիքը։ Եվ երկրորդ ուխտը, որ արվեստն է, մեր պետականության ուխտը հայկ նահապետ, որ Աստված հզորացրեց նրա բազուկը, լուսավորեց նրա միտքը, որ ճարի դեմ դուրս եկավ։ Եվ ելի նորից իր ընտանիքով, իր համախոհներով, այո, ստեղծեց պետականություն երկիր ստեղծեց լույսի միջոցով խավարի դեմ պայքարելով եւ սա երկրորդ ուղղն է որ արել պետականության որ մենք պիտի հավատարիմ լինենք ինչպես ընտանիքին այնպես էլ պետականության հավատարիմ եւ երրորդ ուղղը եկեղեցու քրիստոնեության ուղղն է լույսի հաստատման Եվ դրա համար որ այն երկու ուխտի մեջ հավատարիմ ենք մնացել, դրա համար Քրիստոսի իջավ Արարատյան դաշտավայրը, լուսավորեց մեզ Գրիգոր Լուսավորիչով եւ հաստատեց քրիստոնեությունը եւ դրա համար դարեր հետո Առաքել Դավրիժեցին ասում է որ ամբողջ ազգը կապված է աչին եւ եկեղեցուն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Այսինքն եթե մենք հավատարիմ մնանք այս երեք ուխտին, մենք ոչ միայն հավիտենական ազգը կբանանք կպահպանենք այդ պիտողոսը, այլ նաև մեր կողքին կկանգնեն տարբեր պետություններ, տարբեր երկրներ, որովհետև կկանգնեն արդարության կողքին, կկանգնեն արժեհամակարգի կողքին եւ սա է որ մենք պահելով ցույց ենք տալիս մենք հավատում ենք Քրիստոսի ճշմարտությանը, լույսին եւ հարությանը։ Ոստի ես շնորհավորում եմ մեր ընտանիքներին, շնորհավորում եմ մեր պետական այրերին, մեր անվտանգությանը, որ เป զի բոլորն են միահամուռ կերպով իրենց երեսը խաչակնքեն, գոտի գոբլինները ամուր կապեն, Քրիստոսի ճշմարտության սուրը վերցնեն հաղթանակելու համար, մեր ինքնությունը պահպանելու համար եւ որ เป զի մեր ազգը մնա միշտ քրիստոնյա, պահպանի իր արժեհամակարգը եւ դրանով էլ մենք միշտ ամեն տարի այս տոնը տոնելուց առաջ հակտանկացում, որ մեր երկիրը խաղաղ է, մեր ընտանիքները ջերմություն է եւ մեր պետականությունն էլ անվտանգ է։ Շնորհավոր Քրիստոս, հարյավի մերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Այսօր հարյավ yeah. ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը, զրույցը Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։